الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على و الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه اجمعین اما بعد ما در دنباله بحث حدیث موضوع هستیم بحث وزع یا دروغ بستن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ما گفتیم در لغت وضع به معنای گذاشتن و یا به معنای ساقط و افتاده میاد به معنی به این معانی میاد فعلا چیزی گذاشته شده یا چیز ثابت و ای. ولی در و در اصطلاح تعریفات مختلف از جمله تعریفی که ما در تعریف حدیث موضوع تعریف امام ابن صلاح امام ابن صلاح میگه موضوع حدیث مختلف و مصنوع یعنی، حدیث مختلف و مصنوع و گفتیم که امام عراقی اضافه میکنه حدیث مختلف و مصدور و مکذوب امام صحابی صحابی در در توجیه این تعریف چنین میگه که این سه تا لفظ به خاطر تنزیه ایجاد کردن از دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم این تعریف رو گذاشتن لیکن الله غیر از قضیه تنفیرش مثلا تو علما بخوان این تفسیر تفسیری را بگذارن بر حدیث موضوع در اصطلاحش مصنوع درست شده مختلف حلق شده و مجذوب دروغ بسته شده یکی از علمای مشهور که در علم مصطلح حدیث همچنین در علم تخریج احادیث قدم راست دارن دکتر عمر حسن حسن فلاته از دکترهای یک از استادان دانشگاه مدینه که محقق کتاب موضوعات مجازی هم هستند و از ضمن موضوعات هم پایان نامشون هست که اومده تاریخ علما را بررسی کرد در تعریف حدیث موضوع چنین میگوید در جمع بین اقوال علمای پیشین از سخاوی گرفته عراقی گرفته ابن حجر گرفته چنین میگوید که حدیث موضوع حدیث مختلف مسلوع و مسلوب است رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب عمد یا اشتباه از باب عمد یعنی شخصی بیاد عمدن دروغ بگه یا اشتباه شیخمون دکتر سیف این کلمه را اضافه میکنه از غیر متحری از غیر صاحب فن و تخصص یعنی کسی که اشتباه بکنه و صاحب فن نباشه کسی که حفظش خیلی بد باشه کسی که نمیدونم ضعیف باشه ضعیف جسم باشه اما در عالم فقیه حدیث را به صورت قلب روایت کرد مثل همون حدیث که ما گفتیم در بحث قلب حتی لا یدری حتی لا تدری یمین ما معنفق شماله قلب ایجاد شده دست راستش ندونه که دست چپش برعکسه خب الان رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت این حرفی نزدن که دست راستش ندونه دست چپ چی داده بلکه چین این فرمودن که دست چپ ندارد که دست ها چی داده است لیکن چون امام حافظی هست امام حافظی امام مستنی از راوی این حدیث حدیث در صحیح مسلمه علما حکم بعد را بهش میدن وقتی علما حکم بعد را بهش میدن میگن که حدیث موضوعه که شخص غیر متحری باشه ضعیف جدا باشه یا کثیر الخطا باشه فاحش الغلط باشه این شخص اشتباه بکنه در حدیث نبی بیاد برخلاف اتخاذ روایت رو نقل کنه به حدیث چی میگه موضوع اصل بر اینه که حدیث چی باشه تکشت جدن باشه حدیث کثیر الغلط یا کسی که غلطش فاحشه اصلا این حدیث ضعیف جدا مثل همون بحث قبلمون که داشتیم در بحث مطروح در بحث حدیث طرح شده یا منکر و مطروح لیکن اگر این حدیث مناقض با اصول شرع باشه مناقض با اصول شرع باشه مناقض یا برخورد بکنه با حدیث صحیح نبوی اونجا هست که ما حکم به وضعش کنیم هرچند که چی؟ هرچند که شاید یک کمی عدالت داشته باشه لیکن ما حکم بر لفظ اون حدیث میدیم خب در تعریفش ما چی میگن در تعریف لا که در اصطلاح گفته شده اولا گفتشون مختلف و مزنون گفتیم قضیه خلق ایجاد کردن از هیچ میاد یه چیزی اصلا نبوده انسان بسازه مثل همون حدیثی گفتیم که من خودش رو از از عرق عرض خلقت کرده اصلا چیزی نبوده که بخواد شکی داشته باشه که این حدیث درست شده یا برفرد عمدن قصدن این حدیث رو باید کردن بخاطر خاطر زش کردن و بحث مصنوع یه چیزی بوده از اسرائیلیات از اخبار پیشین که اومدن به اسلام چسبوندن و واضح در بحث مختلف و همچنین در بحث مصنوع که یک شخصی عمدن این چنین کار رو کرده عمدن این چنین کاری رو کردن یعنی عمدن اومده این مثلا به فرض میزه که جلوی منه عمدن این شخصی که درستش بکنه سازه یعنی سازشش از باب عمده خیلی بعدی در تعریف مختلف مصنوع آخرشی مکتوب کذب به گفته گفته میشه که انسان یک گفته را نقل بکنه برخلاف حقیقتش نقل یک گفته برخلاف حقیقتش خب شاید این گفته این دروغ قصد باشه و شاید غیر قصد باشه مثلا به من یک چیزی را نقل میکنم برخلاف ظاهرش قصدم ندارم شما میتونید که کتب و این در گفتیم علما متقدیم زیاد همچنین در احادیث نظری مثلا میبینیم که صحابی مثلا به صحابی میگه کذب کذب این رو احباطه هم در سروح به نما نگاه زیاده کذب به معنی خطا و اشتباه میارن پس تعریف علما وقتی که گفته حدیث موضوع خلق مصنوع و مکذوبه خاصا با این تعریف که بگن که بگن که احادیث موضوع هر درش هست هر حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بسته بشه دروغ بسته بشه چه از اشتباه و چه از عمد هر تاشون بهش موضوع اطلاق میشه چرا ما این تعریف رو ترجیح چرا ما این تعریف رو ترجیح دادیم اولا ما وقتی که کتاب های علما در ضمن موضوعات نگاه میکنیم مثل مثلا کتاب موضوعات ابن می بینیم که امام ملجوزی احادیثی که نقل میکنه و میگه که این حدیث موزه و در ذات کتاب موضوعاتش نقل میکنه میبینیم که بعضی از روات این احادیث متروکن یا منکر الحدیث هستن وضاع نیستن کذاب نیستن اشتباها دروغ گفتن اشتباها دروغ از ذهنش بیرون اومده یعنی به غیر قصد پس اولا ادخال احادیث که از غیر قصد بعضی رو بودن در کتاب های حجات دوما خیلی از علمایی که در ضمن مصطلح حدیث بازم در, در تعریفاتشون لمس میشه که قائل به این هستن که غیر قصد کسی که دروغ میگه از غیر قصد بازم حدیثش مزده مثل گفت امام سخاوی و امام عراقی و در خود در خود لغت هم اگر ما در نظر بگیریم حدیث موضوع یعنی واقع شده گذاشته شده در مقابلش میشه مکتوب که هم از باب اشتباه میاد و هم از باب عمد و قصد و هدفم چهارم هدفم از این تعریف این که علما حوزه شریف احادیث نبوی را صلی الله علیه و سلم از احادیث موضوع و باطل پاک بکنن یعنی وقتی که قصد و غیر قصد شاملش کردن به خاطر این بوده که دیگه شرع متحر و زدوده بشه از تمامی گفته های ناروا از تمامی گفته های ناروا و گفته که مناقض با چود شرع از حالا برم من به خلاصه میکنم براتون علمایی که مثلا قائل به اشتباه در حدیث موضوع اثر این شخصی اشتباها یک حدیث هم بر کنه برخلاف حدیث دیگری به حدیثش موضوع گفت اولا امام عراقی میگه من اصل الموضوع ما, ما لم يقصد وضعه وانما وهم فيه بعض الرواه فمن اقسام الموضوع ما لم يقصد وضعه هذا في موضوع كيف قصد برداشت نبود فانما وهم فيه بعض الرواة بعض الرواة متوهم امام صنعانی هم چنین ابن سلاح و امام طاهر جزیری المكتوب که المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان عمدا او خطأ امام تهانوی بازم چنین دیگه المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا او يكون الوضع وهما وغلطا وهما وغلطا این تعریفات ائمه در حدیث مسلم از جمله کسانی که حالا از روش ابن الجوزی استنباط کرده که قائل به اشتباه در حدیث موضوع هست امام ابن تیمیه هست که الموضوع في إصلاحها بالفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث فيه لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ميك موجود على الاستراحة بالفرج يعني كم ابن جوزي امام الجوزي ميك که در نزدیک امام موضوع حدیثیه که دليل بر باطل بودن استفاده هرچند که اون کسی این حدیث را روایت کرده از باب اشتباه از باب اشتباه امام سیوتی هم همچین علامه معلمی هم همچنین استنباط میکنن از سنی امام جوزی کشی که قائل به اشتباه به حدیث موضوعی که اشتباه درش هست یا اشتباها وضع شده هستن بعض از علما قید اشتباه رو برادر مثل امام بدرالدین ماردینی و بعد از علمای دیگه و خب خیلی کم حالا یک موضوعی که الان نقل در باب حدیث بزرگ چه ربطی بین تعریف لغوی موضوع هست و تعریف اصطلاحی اولا مثلا در در لغت داشتیم گفتیم میشه موضوع گذاشته شده الحق الحق یا گذاشته شده چیزی دور افتاده گفته میشه معمولا چیزی که ارزش نداره یا بهش میگن مثلا به موضوع گفته میشه ساقط ساقط اونم بازم به معنای چیزی که انداخته شده دور انداخته شده ساقط افتاده دور انداخته شده به معنای گفتی موضوع معنای اختلاف میاد اختلاف از تولید میاد چیزی عمدن خلق شد انصاف اون چیزی که دست یا چسبانده بشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم پس رفت همین کلمات ما بگیم در لغت رفت وسیقی داره چه معنای فاقد شده که به شهر چسبانده نمیشه اساس چسبانده نمیشه چه معنای دور افتاده شده چه معنای پدید پدیده که نسبت بدیم یک چیز یا پدیدار جدیدی تولید جدیدی یا به معنای روغن به کسی بچسبیم خب بریم به موضوع بعد و آنم این که آیا به حدیث موضوع درسته که بگیم حدیث من گفتم حدیث موضوع روایت موضوع درسته که بگیم حدیث اولا اونایی که گفتن درسته گفتن که اگر معنای لغوی حدیث بگیریم در لغت میشه کلام افتار پس تتبش میداد دو من گفتن امام ابن صلاح در کتابش عرفت علم حدیث میگه که الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة الحديث الموضوع الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة بس ابن صلاح بالرواية الموضوع حديثا توجیه این گفته اطلاع در لغت حدیث گفته بشه اینه؟ که لفظ حدیث به این روایت ها گفته شده اولا به خاطر ادعای واضحش ادعای کسی این حدیث را دروغ میبنده حالا به اعتبار اون خود شهر دوما به خاطر اینکه شاید خود آن دروغ اصلی داشته باشه یعنی حدیثی باشه در همون لفظ لیکن ما به این لفظ میگیم موضوع هرچند که من خودم در هستم توجیهی که دکتر عمر خلاصه داره من خودم با اصلا در نمیاد سه من گفتن که بهش میشه حدیث رو به خاطر اینکه حکم بربد یک حدیث یک حکم زنی گمانه یعنی حد ما که میگیم فلان حدیث از گمان میگیم که این موضوع یعنی یقین نیست که صد درصد حدیث موضوع باشه شخص دروغ هست لازمه دروغگو بودنش که حدیث موضوع باشه یعنی حدیثش کلن موضوع باشه کاری ما دیگه به متن حدیث نداریم بخاطر همین بخاطر خاطر مدنش بخاطر اینکه نسبت داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه حدیث من گفتن که اطلاق میشه جایز اطلاق میشه لفظ حدیث خاطر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من حدث عنی به حدیث من حدث عنی به حدیث یرا انه کذب یرا انه کذب فهو احد الكاذبین هو احد الكاذبین فرسول رسول الله صلی الله علیه و سلم به حدیث موضوعی که برش دروغ بسته شدن اسمش اینا بودن حدیث من حدث عنی به حدیث و بعد از علما هم حالا بند پنجم هم بهش اضافه کرد گفتن که حدیث به موضوع گفته میشه روایت موضوع حدیث گفته میشه چون مثل روایت های دیگر متن و سند داره متن و سند داره هم بازم بعید خب میریم به مسئله بعدی علما ما گفتیم از قدیم که بودن کتاب های در ضمن مجروحی کتاب های در ضمن صفات در هر موضوعی کتابی داشت از جمله کتاب که در علم رجال نوشته علم روبات کتاب کامل ابن عدی در ضمن زعفا نوشته وقتی که امام ابن عدی میاد مقدمه شو می در ضمن مقدمش کتابی را میگذاره به اسم ابواب جامعه في الكذب وتشديد العقوبة جامعه أبواب جامعة في الكذب في الكذب وتشديد العقوبة بابهای درباره دروغ و تشدید و شدت عقوبت آن شدت عقبت دروغ سی تا باب سی تا باب مثل مختلف باب فلان و باب فلان سی تا باب در ضمن احادیث موضوع ذکر کنه باب اول فلان باب دوم فلان در هر بابی احادیث و روایت را ذکر کنه. در ضمن تشدید هم خودش میگه ابواب ابواب جامع فی الكذب و تشدید العقوبه فيه در دروغ خصوصا دروغ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از, احادیثی که نقل میکنه در شناعت دروغ به رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اول همه الحفظ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ضعف و نفرینی کسی که دروغ میده به رسول از جمله احادیث که در صحیح بخاری اومده ان ان من اثر الفرا ان من اثر الفرا فریه هم دروغ فریه هم دروغ ان من اثر الفرا أن أقول ما لم أقل أن أقول ما لم أقل اینکه بمن يقول في نسبة گفته من نگفتم چرا چرا بزرگترین و بدترین افتراعات چون افتراعات بر خداوند انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ومن اظلم جز بزرگترین ظلمات از اینکه چی یک شخص بیاد عمدن رو برای صداقت بده بله. از جمله بابهایی که ذکر میکنه امام ابن علی در کتاب کاملش تحری اصحاب چقدر اصحاب دقیق بودن در نقل احادیث به خاطر اینکه میترسیدن دروغی یا اشتباهی از دهانشون بیرون بره حرفی را جابجا بکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان نگفته میاد الان گفته هاشون نقل از جمله گفته زید بن ارقم وقتی که ازش سوال میشه بیا احادیث ما نقل رسول الله صلی الله علیه و سلم کبرنا و نسینا حضور خیلی و فراموش کردیم ما نگاه بکنیم در خود صحابه از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینیم که راویانی هستن مشهورن به روایت ابو هریره مشهوره نمیدونم ابن عباس بن عمر مشهوره بن عبدالله بن عمر بن عاص مشهوره اصحابی مشهورن اصحابی هم مشهور نیستن ما در نزد اهل سنت حالا اونهایی که میان تهمت به اصحاب میزنن که ابو هرره به فرد وضاع بوده مثلا به فرد احادیث دروغ روایت نقل میکرد انصاف داشته باشید انصاف داشته باشید جابر جعفی میگه من افتاد هزار حدیث را از جعفر صادق نقل کردم جابر جابر جرسی که از فضائین از روافض افتاد هزار روایت انسان انصاف داشته باشه ابو هرره خودمون چقدر روایت داشته ابن حزم میاد کل روایت را جمع میکنه در مسانید و معاجم و سنن و غیر 5344 تا نمیدونم چقدر 5000 خوردی روایت که از این پنج هزار تا تکرارش و حذف مکررش نمیدونم الفاظ جمعش کن بذار پشت سر هم سفته هزار و اند کمی بیشتر نکن الله الله به هزار برسه هزار و هزار و چند هزار و سفته یا هزار و پنج کدوم یک هست کدوم یک دروغ میگه ابو هرره خودمون یا آنجا برجار ایمانشون شد یا دروغ بکن دینشون رو از همه دروغه تهمتی که شما به ابو هریره یک شخصی که با رسول صلی الله علیه و بوده بعیده که هزار روایت نقل بکنه هزار روایت زیاده و اونم درباره چی وضو گرفتن خوابیدن چه مصلحتی به ابو که بیاد نقل بکنه اصلا چی وضو گرفت چنین نماز شب کن چنین افتاری کرد چنین نشست چنین خود بخوان به شما چه ضرری میرسه چه بدی در این روایت نه در غیر احکام ابو هریره چی مخالف مخالف دین نکرد حداقل باید مخالفتی داشته باشه با دیگر روایت با دیگر اصحاب شما یک روایت مردی مردی یک روایت بیارید که ابو برخلاف دیگر اصحاب نقل ابو هرره بیاد یه چیزی نقل بکنه ابن عباس چیزی که نقل کنه ما نداریم خب یه شخص شما سوال بخاریتون بی انصافه چرا بی انصافه میگه بله از ابو هرره نقل کرده از عایشه نقل از علی نقل نکرده سوال اینجا علی میگه رضی الله عنه تا کی زنده بوده چند سال عمر کرده مگه ما در در صحابه نگاه بکنیم از اصحابی که در بخاری روایت دارن ابوبکر چند تا روایت داره دو تا سه تا آیا امام بخاری ابوبکر رو دوست داشته رضی الله عنه چون یکی دو تا بیشتر روایت بود ابو بکر رضی الله عنه از مسترین روایات نبود کل روایتش دو تا سه تا یکی علی کلا رضی الله عنه بازم از مسترین نبوده حالا ده بیست تا هست بازم شما راضی نیست عثمان رضی الله عنه هم چی جز مکترین نیست خلافتش هرچند که ده تا تا 12 لیکن جز مکترین نیست حالا اون خطا یعنی ما بیام امام بخاری رو نقد بکنیم چون هیچ یک از این خلفای راشدین روایتشون به مقدار زیاد نقل نکرده دقت نگاه بکنیم ما اگر اهل سنت میخواستیم دروغ بدیم میخواستیم دروغ نسبت بدیم ما خب میمدیم میچستیم به بکر آمد نمیچستیم به بوره پس اهل سنت اولا بری از اینکه بخوام یک از اصحاب دروغ بدن و اصحابم خودشون بری هست اصحابم خودشون بری هستن چون هیچ کدام برخلاف یکدیگر روایتی رو نقل نکردن این مسئله را داشته باش تحری اصحاب حفظ اصحاب و اینکه اهل تخصصی داشتن هر کسی نمیمد نقل بکنه منافق از غیر منافق مشخص صحابی از غیر صحابی هم مشخص بود در نظر اصحاب رضی الله عنه اجمعین پس صحابه غیر ممکنه که دروغ بگن صحابه غیر ممکنه که دروغ بگن حالا من کاری ندارم به روایتی که در تصحیحشون اومده رضی الله عنه و رضی عنه والمهاجرین و انصاری که در قرآن اومده من کاری به این روایت ها ندارم در تذکیه خداوند یعنی این جزء اعتقادهای اهل سنته که صحابه به تعدیل خداوند عادلند و غیر از قضیه عدالت لازمه حفظ دین حفظ اصحاب خداوند میگه ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون ما ذکر نازل کرد و ما هم حفظش میکنیم آیا ممکنه این دین حفظ بشه بدون اصحاب بدون ناقلین بدون کسانی که از رسول الله بشنون غیر ممکنه که این دین حفظ بشه در نتیجه باید یه چیزی بیاد یک چیز معصوم یک حفظ یک بیتمانی که ما بهش بچسبیم به آسمان بچسبیم صحابه باید ساقط بشن خب پس چیکار دینمون از کجا بگیریم باید امام را معصوم قرار پس امام میشه معصوم خاتم النبیین هم خط نبوت هم نشده بلکه ائمه هم برشون راحت میشه بلکه ائمه هم منزلتشون از پیامبران بالاتر چرا که فرمود ابتلا ابراهیم رب به کلمت فاطمه قال انی جاعلک الناس امام خداوند دیگه که ابراهیم تو پیامبر بودی بعد از الان امامی پس امامت بعد از پیامبری بوده پس امامت بالاتره و ائمه باید معصوم بشن تا اینکه دین را معصوم به خب جوابتون چیه وقتی که ما الان بالفرض ما قبول کردیم که ائمه معصوم هرچند که مثلا مناقض با صریح قرآن بحث تحلیل در مسئله اعتقادی نیست لیکن این انصاف ما داشته باشه چرا در احکام تهارت، احکام غوث، چرا بین ائمه اختلاف شدیده کلینی یه چیزی باید؟ فلان یه چیزی روایت میکنه چرا در کتاب هاتون از امام جعفر صادق در یک مسئله چهار تا قول هست پنج تا قول هست شش تا قول هست آیا وحی میشه که دو دستگی و دوگانگی داشته باشه فرد امام بود مجتهد اشتباه میکنه لیکن یک امام چطور میشه که فتواش عوض بشه اگر معصومه حالا غیر از این قضیه چرا امام صادق و امام فلان و امام رضا چرا اقوالشون متناقضه به حال انوار تو خورد جلد فرید بخورید نگاه بود. چقدر تناقض شریف ما اجری تناقضات نه در بخاری نه در مسلم نه در کتاب سنن ابن ماجه و مسانید و مصد احمد و معجم تبرانی و غیره حتی از روایت که ما مناقض داشته باشیم با اصول شریعت نداریم بله روایت هایی هست موضوعه حالا ما حکم خب این از اصحابمون رضی الله عنه اجمعین ائمه تابعین اینم همینطور من فقط این جمله رو نمیخوام در بحث درو و اقوال علما خیلی بحثش باز بکنم از جمله علما ابن معین رحمه الله یحیی ابن معین معروفه صاحب رفیق امام احمد دیگه یه روز سوال ازش میکنن که علی ابن مدینی كان يكذب دروغ میگفته ابن معين نرحد فغضب ابن معين وقال لأن يخر علي لأن يخر علي أجر علي يعني علي بن مديني لأن يخر علي من السماء إلى الأرض أجر علي بن مديني أتقاطعون عن زمين عن دخل بشه فتخطفه الرماح فبقات تيرها ونيزها بهش پرد بشه به اسنتها احب الیه من ان یکذب فی حدیث رسول الله صلی الله علیه و غیر ممکنه یعنی اگر علی قول انداخته بشه و با تیر و با سهام بهش پرد بشه در این واقع قرار بگیره بازم دروغ نخواهد گفت و یعنی شخصی در در تهدید به قتل بشه در اون حالت مرگاهین قرار بگیره در زیر نیزه قرارش بدن که رو بکشن نه که از دین بر بگرد یک حدیث دروغ نقل کنه امام یحیی بن معین میگه در اون حالت هم علی بن مجید دروغ نمیگه ائمه ثقات هم دیگر رو میشناسن ائمه ثقات دوستان خودشون اصحاب سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم اون کسانی که از حوزه متحر حدیث نبوی دفاع کردن میشناختن خب بریم به موضوع بعدی ما اگه یادتون هست آخرین مباحثی که داشتیم تعویلاتی بود درباره کسانی که حدیث را یا دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز از جمله استدلالاشون به حدیثی است که محمد ابن ابی زعیده زعیده محمد ابن ابی زعیده نقل میکنه از نافع رضی الله عنه که میگوید عمر بن خطاب میگوید که عبدالله بن عمر میگوید ومن قال علي كذبا يضل الناس بغير علم يضل الناس بغير علم لا يعجب جمله شبهات کسانی هست دروغ جایز جواب این شبهه بر این دلیلی که بردن اولا محمد أبي زعيزة منكر الحديث حسن هذا علم علماء الحديث دوما ليضل الناس در روایت باطله و حفاظ حدیث تمامی علمای اجماع دارن بر اینکه این زیادی در حدیث باطله و اگر هم بالفرض صحیح بود همون گوره که امام تحاوی میگویند اگر هم بالفرض این لیضل الناس گفتن که رسولا چی نمیگفته که کسی که بر من دروغ ببنده به خاطر گمراهی مردم ما که مردم رو گمراه بکنیم ما میخوام مردم راه هدایت امام تحاوی میگه بالفرض اگر این لیودل الناس برای گمراهی مردم صحیح بود برای تأکیده چون بیشتر به خاطر دروغ برای گمراهی هست به خاطر همین رسول الله آمده تأکید اگر صحیح بود لیکن گفتیم ابن ابي زعید منکر الحدیث لیود الناس اتفاق علما بر تضعیف بشه من اگر بالفرضم بازم اگر بگیم برای تأکید نیست این لام دو وجه داره لام تعلیل باشه و یا لام عاقبت یا لام عاقبت یعنی بگیم برای گمراهی مردم دروغ بگی یک شخص برای گمراهی مردم که این معنای حدیث نیست میشه این لام بالفرد صحت میشه این لام لام عاقبت شده کسی که دروغی ببنده که مردم گمراه بشن که مردم نه برای به معنای برا که مردم گمراه بشن به خاطر عاقبتش نه به خاطر قصد اون شخص از جمله احادیثی که نقل کردن اون حدیث اولی در جایز بودن دروغ بر اساس هم نقش شده دو من از جمله روایت که دارن اینه که الکذب علیه ان یقال ساحر لو بجن الکذب علی ان یقال ساحر لو این هم از حدیث باطلی هست که در تجویز حدیث موضوع گفته شده که در اسنادش بقیه ابن ولیده که ضعیف خودش و عنعنه کرده و در ضمن اسنادش روات مجهولن کلا نیاز به تشریح و نمیدم سجده و تحلیش هم از جمله تعلیلات تبری من کذب علیه متعمدن گفتم که این حدیث من کذب علیه متعمدن گفتم که این سبب داره و اگر سبب داشته باشه گفتی رسول الله صلی الله علیه و سلم باید به سببش برگردانده بشه ما میگیم در جواب سببی که ذکر شده برای حدیث را من کذب علیه این حدیث ضعیف ابن علی در کامل روایت میکنه و میگه لم یثبت ولا یحتج به نه ثابته و نه کسی جایز استدلال بکنه و اگرم بالفرض ثابت باشه عبرت به عموم لفظ نه به خصوص چند تا مسئله در بحث موضوع امام ابن کثیر در مختصر علم حدیث نقل میکنه از اون چیزهایی که امام ابن کثیر نقل میکنه اینه که بعضی ها گفتن که اصلا وضع در حدیث نبوی رو نداره ما وضعی نداریم امام ابن کثیر میگه میگه یا این که اصلا این گنده وجود نداره که گفته که غیر ممکنه که حدیث حدیث موضوع باشه یا اینکه این شخص اصلا از علم شرعی آگاه نه کتاب موضوعات رو دیده نه روات وضعی رو دیده اصلا آگاه نداره جاهل فکر نکنید که که این اقوال یعنی مدافعی ندارند محمد ابو شهبه یک روافضه چنین میگه که هذا الرأي له خطره على الشريعة لأن التمسك به يقتضي تصحيح الباطل والمحال واعتماد روايات تقلل الثقة بالأنبياء والمرسلين وتذهب بعصمتهم وفي هذا من الخطر على الشرائع والأديان ما لا يمكن معه اقامت دین و اثبات حق این یعنی که غیر ممکنه که بعد بشه چون اگر قرار بشه که وضع در حدیث نبوی بشه پس پس حوزه وحی الهی در خطره حوزه وحی الهی در خطره و غیر ممکنه که حوزه وحی الهی در خطر باشه از جهل میگم گفتم که یا شخص وجود نداره یا اگر وجود داره اصلا از علم شرعی آگاه نه روات دروغ دروغ رو فهمیده و یا احادیث دروغ رو خب. بحث موضوع هنوز ادامه داره چند تا مبحث دیگه هم هست مباحث دیگر بحث تاریخ ظهور وضع رو در ساینده آینده مهمه که الان ما الفاظی که دلالت بر وضع دیدن از ائمه جهل تعدیل رو بگیم الفاظ الفاظی که دلالت بر وضع یا وضع بودن یک راوی رو میرن یک راوی رو اولا یا لب تریخ یا کنایه غیر تریخ تریخ یا غیر تریخش خودش دو نوعه جازم و غیر جازم صریحش جازم یا غیر جازم جازمش مثل اکذب الناس بالا تریح و تریحش کذاب دجال این جازم شکی درش نیست این روایتش دروغه اکذب الناس کذاب دجال یکذب على رسول الله صلی الله علیه و سلم هذا من هذا مكذوب موضوع باطل صریح در بعد صریح در بعد حالا چه روایت چه راوی هذا من افك مكذوب موضوع باطل غير جازم يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة متهم بدروغه متهم بدروغه الثقات رواية مجنة يسبق إلى القلب انه المتعمد له متعمد لها یعنی که در قلب چی میاد که این شخص عمدن حدیث رو نقل کرد یعنی دروغ نقل کرد شبه موضوع كأنه موضوع شبه حديث الكذابين له أحاديث باطلة من مصائبه من طاماته فلان له طامات من بلاياه له بلايا لعل البلاء منه يزرف الحديث يزرف الحديث يزيد الحديث يودين عقمي لا أصل له لا أعرفه از امام ناقل یک امام ناقدی احمد محمد یا بخاری که لا اعرف لفظهای غیر غیر جاذبه اما الفاظ کنایه یا غیر سریح مثلا درباره فلان روایت میگویند آفت و فلان آفت و فلان آفت دردش در فلان شخص لا یصح له عجائب احادیثه لا یتاب علیه حالک ساقط ارم به ذاهب ذاهب الحدیث حديثه ليس بشيء منكر الحديث سكتوا عنه في حديثه نظر متروك اینا الفاظ کنایه هست غیر شریح هست یک راوی که در بحث غیر صریح و غیر جازمش در صریح بحث اتهامه اتهام به دروغ گفتیم یک راوی در, در یک اسناد متهم به دروغ باشه روایتش چه داره اولی موضوع دومی متروک متروک بعد از متروک چی میاد منکر یا ضعیف شدن منکر یا ضعیف شدن حتی که متروک ضعیف شدن بعد از اون ضعیف خب این خلاصه در کسی سوال در زمین همین بحث داره یا موضوع درس بعدی خاص تحقیقی بکنید مهم الله شد خاصی را بحث بررسی میشه تاریخ بعد، تاریخ کتاب کتابهایی در بحث استشراق نوشته شده و تهمت هایی که به این اسلام میزنن خوبه که به شد نگاهی بشه و همچنین نگاهی به کتاب علمایی که در رد اونها نوشته مثل کتاب برخان در تبرئه یعنی هریره در یا کتاب البحوث سنت المشرفه حتی که مؤلف کتاب وجه نظر اجتهاد خاص خودش داره لیکن حالا میشه به این کتاب ها برگشت مثل مصطفی سبایی حالا از روافظ محمد ابی شهره و حجاج الخطیب الدین عصر و دیگر حالا به اسم عالم و غیر عالم اصلا کتاب ها نوشته شدن ما فقط یک بررسی بررسی کلی درباره تاریخ حدود یا احساس وضع در حدیث نبوی آیا در دوران خود رسول الله بوده نبوده تا بریم به بحث دیگری از عوامل بعد عوامل وضع که امروز یک مذاکره داشتیم یکم یکم مفصلتر در درس آینده خواهیم داشت خب سبحانه الله